Em lêborînê bixwazin ji bu gudarbana ji ber ku ki teknîkî derketiye hatta na meşxole digot <laughs> mamoste Valla e, bername me nû vevêge dest pê bikin ez ê jên ew kê bikevin mamoste me İstanbul Walatê çiyê û seran seri cihan. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi pa, pa, da, pa, pa, pa, da. E var baş. <laughs> Allah meç abi şimdi zanım. E, probleme ki tekniki derketi ya. Şaşmam şu azci. E, Jiberku hinek kesimire ne sandın? Vali esbi haydar bum. Havalemeyi tekniki çuvalatakidin e, kusurenin remamosu da Problemi ki usta o Saderket e, ajinki şaşmaz mam jiber e, aji yani teknika berna e, bilgisayara zede femnakim e, lomma me disa despek yeme inşallah tu aciz nebi ev e, kaderek em şkola dibejid em dibin kayı <laughs> samimi tır şey bu Veja nuba ez bidim nasin Mamusta berzenci e, Jirojava Kurdistan'ı از بارم بيتر خوشتر خو بدن ياسين هم بينه سازه هم جي هم جي müzisyene bestevi bu hene besteğin e, her besteğin melacizrici bestekiriye gelek hünermenci istifade istifa kirine istifade kirine e, mamusta tıpkırati صاحب خیره خود تبه دیسا دیسا تجیب خیر هاتی باشه اوی پروبلم های تکنیکی چه بو به همه نا اگر خلق ما دارید کنم جوارشی بیشن ایوار باش ایوار آب خیر از ناویم حسن برزنجیه ج کردستان رو جاپام از حتم ویدر استانبول هنه کاری محبو پاکت ویدر فتح ما دیدم بورا به هم بورا بین از همه بواره هنری هیا بواره وینه سازی وینه کشیه و همجی که جالی موزیسنه جی از بی آلی دخابتم از مالبات همه مالبات که بوی هنری و هاتیه گریدان برای مجی که اجم مستر هنری کار دکن اج آپانه مجی که اوجی هلبست دن ویساندن هم جی که اج آلیه ولات پروریا خوشی که ولات پرور بون te nasîm vî rengî helbestê got dinivîsandin hem jî ê welat perwerî bûn hem jî olî hinekî olî jî levana hebû spasiya we dikim spasiya mamoste şivan zeren dikim mamoste ez dixwazim stranekê me got ama qeydî nekirin ez barim problemekî teknîkî derket çava dilekte dixwaze dîsa aynî stranê bêjî yan melajizî pir xweş bû dîsa ez karim bu dar bikim yani هكذا زحمت بي ام يا ملاي جزري قدر بكم تمام محبوبي بدلبك ما بفرازك حاجات محبوبي بدلبك ما بفرازك حاجات عن قاب وخبتك فرو فروازك حاجات فرو فروازك حاجات فرو فروازك حاجات يدور حبيبي مج فرياد وفي غنكن ويقول ضميرة دل آوازي تحاجك دل آوازي تحاجك دل آوازي تحاجك لولوم منثور جنظمت بخاسي قر لولو منثور جنظمت بخاسي قر لولو منثور جنظمت بخاسي ورشار ملبي تبشيرازي حاجة تبشيرازي حاجات تبشيرازي حاجات تبشيرازي حاجات Gerek spas mamusta. Ee, me bahsa gerek tiştakir ama <laughs> yani Ya, me işte ampi öyle haydar desek nebun şansıme e, havalin tekniker gış e, derbe karubari vahne yani ki jiber helbejartına ve de jit kabetin havalin radyoyu ne teni radyoyu da kabetin vaktin ji karindin jitkin e, bu ve ki ki per- probleme ki usa derket ampi haydar nebun deren ki ampi haydar bun jiber belki belki bername ki kin kuyab ki ليه حتى ام شخص سران لناخن ام سرانا بيجي از خوازم مبحثا مامتكر ماموستا سترانوی هم e, straneviyem gudar bikin hin kişisel kal bikin. Çünkü tegu e, strana davi tegu çirok şu huyayiye. Çiroke ke diyare. Eşit vazım serve çiroke işte gibi eşim. Serpiyati ya yani işte ki buçuk az lezzetli. bikin. Aa roja cejne çumala dilber men dilber nedine. Evet. sabu. Koca Düzlü çumala dilber ne di dilber ne di Hesiri çavahat ile serruva cennit le serruva cenniti Koca Düzlü çumala dilber ne di dilber ne di Hesiri çavahat ile serruva cenniti le serruva cenniti أمشونا مالكو ما عربان اللي ورداني عربان اللي ورداني خود مال آواك مالا كيفو سيران مالا كيفو سيران روجا ججنه چو مالا دلبر من دلبر ند دلبر من دلبر ندي حسير چاوات لسر روا جمدي لسر روا جمدي Gerek spas Spas. e, tego e, gerek eşkereye e, dünya bu buhar evji ya mamete bu e, ee, eji bir anne ki heye te bir am eji çen sal bere yani tabi eji aşıkı keşke ki bu bu ica heceteki eskozum erim mala de te hecet niye de sevindi eskozum de her sal aşıkı keşke ki <laughs> Ne ama hoş bir takibe yine ama <laughs> na demek ki direce demek ki direce çünkü merhaba her daim aşık ne abi aşık e, tişteki cüdaya hesteki e, taybete ve deme e, aji heceteki digerim ku eserim şıktaki herim ve mali iyice dem buhuri buhuri meh pey mehi derbas bu rojeki roja ayde hediye dinezikti ve acı fusa hezri me her şey roja fikrim çipkim çipkim چیز de semti talidi usa fikri mi goçmaz ayde ayde hoştur hecete ya No. az deri Kabek ez şekere kirajım u ez cecnavacı pirozum belki ez runum bu bibinim yani. İyice tesadüf ez çum gelek ki heyecancı bum ama desteğim dileri gehdibim li kaderi gehdibim de ceberde derke ve tutuştu ki galet ki talidim min henki vereki adile honki geçtirkir ucam derida medir keçik bu kadar ket. Kesnine mali. Hı hı. Şekir go ezebinim go gamnake falan kesine bir tamam ayda pirozu falan böyle ez gerek ifet. Befik mi gerek ifedikir yani ez e, lehecedeki bir hoşe yani tegava got efstran e, rastiş eşkere ev biram <laughs> yani tişte gidince eşkerekir. İyice cecin tişteki hoşe yani meriftkari هندریا بد که هن کسین دریوا شب ما یکی دیج هدی سر وقت ده چه ججنه ده چه مالا و نه و که مثلا تا یا ما این فقیر و شانسی خرابه ایت شانسی تا جی پر باش در شانسی باش بوینی <laughs> Abi ince. de شنگجن شنگجن پیروز بالتعید و ججن شنگجن شنگجن پیروز بالتعید و ججن عید چوبم مالا و من دی بخانی بپجن ججن چوبم مالا و من دی بخانی بپجن شنگجن شنگجن شنگجن شنگجن Diyaveten el mal bu kesse gidi pertil ne bu Diyaveten el mal bu kesse gidi pertil ne bu چونا من بفيد ابو ما بسعود زيت بيجم هاتنا من بفيد ابو ما بسعود زيت بيجم شنججين شنججين شنججين چه بیجم جه گازنا گازن جه خودیا بازنا چه بیجم جه گازنا گازن جه خودیا بازنا ای وقت پر تازنا او ناو دلاد برجن ای وقت پر تازنا او ناو دلاد برجن شنگجن شنگجن پیروز بالتعید و ججن شنگجن شنگجن پیروز بالتعید و ججن ججن چوبم مالا و من دی بخانی بپجن عید چوبم malava mendi bukhani be pejin Cejne çubu malava mendi bukhani be pejin Weet je, als Wim eh, Jberko net die tje, boeien ze traan. Maar ze begon te steken en niet staan. Dus boeien ik je die. Böyle nafam şans am bezin bla am lava bükün şode herkes ki her ego mala ya goje haz dike una bine. Jbo helbeste ki ser bine. Eri helbeste ki kurdi belki lezzede bir. Öyle. Correct. Mamız da e, apeva hesa Naola rahmeti bir Rahman Khudi serbe. Mugu peki sağ ve zerim desteği maşukum. Sağ ve Me besa tişnakir ez varım kaydin çeyne bu jiber problemi tekniki e, me besa ve ne ekir bu. Hinki yusa tevayem tiştim bebejin. Jibo şi me gotu bu e, bene sazil cem kurda e, khurte. Tevi ku be khoybuna Besta Tübuna Kurdajı gerek ve nesaz hene. Etirkici mgotu bu yani bak Ahmet Güneştekin çenna vendin hene pır pır serkeftine. Etirki her yeri serkefti. Ben kurdun gerek İca rojavacı tagu gereki ve nesaz hene. Rojavacı ki e, zihne ki müşter eser e, Agata Kristin. Ali psikolojiya kurda bu kavaz hene ki e, az tuhazım müşter bejim. او چوا دورا دورا مروفی کرد یعنی ام بیژن چیا دشت زوزان خرست خرستاگل دورا وی گود بینه تاناس کر او تشتا دهله مروف چاوینا رنگ رنگ ببینه مثل سر پیرکا کرجی تر سر سر آخریم تر گوجی چا پیرکا کرد جلوه رنگ رنگ الخادکه او جلی هما چرنگه تد خوازه رنگه کس کسور تف جارانجت کنجه دهنه او تشتاجی که پچوچک چاوه خواه دکه سروارنگا جبروی ادبین بلکی ملتی کرد همیجی که برنگا هست دوی یعنی جرنگا هست که برنگا هست دوی او تشتال باوی دهندری ده لی اما بجا چاوه درفته بیدیده و هنرا خود درخی بیانی اجزا پس کن مثلا کسی اینکو زمان جدا داخل یعنی چه بیشین oldarın cida bin. Kesayete ki kurda var bez barum hez dikin. Nas bikin. Jibo nas kirni. Hatta bıkas yok kadre dedim biyaniya kadre nadın hevdu. او از بین belki problemin dibe. Problemin din ama mere fehmtike ki jüve de mere fehmtike kesin cida hez dikin. Kurd cida bu ne hez dikin. Yani işte cida bibinin نوین جودا خوشیوات از سر مسئله و هنری و گریدانا و هنری و چرنگیه یعنی یعنی اما از من بلکی گریدانا موزیکی ویجی دیسا جیج برگو تنه ده چیا ده بریا ده دمشه و و استرانش خورم کارتینه دواره کار کار گو دکه مثلا بیشن پالایی دکه ام به دستار دهره ام به دان دکته او تف ده ریتمکی جمعی چه دکه دماغو دکه استران و او خوش بیر دکه و تعبا خو کدا خوش بیر دکه تزانی از ملسر رنگا آخری تر سر پیرکه کرد سر سر سر خفتانی و رنگو رنگ انجی برکو تر اجاتا کریستیم تر گو اجاتا کریستی دما گو هاتا وی داره هاتا ام بیجن ولاتی روجهلات هات لگنده کی نزیکی عمودی رونشت دگو من پیرکه کرداش دور ناست کرنش برگو کن او خفتانی و جلوبرگه و رنگ رنگ بون تزانی بعد باوریام ده ملت کرد یعنی زارکتیا خواه و رنگ رنگ دبینه وقتی گو اواکل باوی هبه آه هنری گو بکار به نگار بکه و وارنگا درخیج برویجی که مروفين كرد الباما روجافا يعني هنا جوبونا دا استاي جهاني دا بناف هنرمان دانا تينا جمارتن مينا مالفا امر حمدي يعني بشار عيسى بهرام حاجو نابنا برمزن هنا هند سروارا ايگو وكدوه em bêjin çawa di pişt wan de kar dikirin xebatek dikire lê ema nehatin naskirin lê ema ew bûn em bêjin weke êgo pira pirek bûn ji vanara ku bikine wê wê wê wê astê em bêjin weke mamoste Abdurrahman Direyî اوینا علی کاری واناره کریه با هنرمندا بجو عمر حمدی و بشار عیسا پیشیاوه بکریه پیشیاوه ناره وکر هاجوها بو یعنی علی کاری دداوانا یکی وک عمر حمدی باوینا تابلوینا دشکاندن شوتاندن جره دگو افنانا نادیتا دگو اف پارچه جاو نام بتا دیتا ولو چند رنگ لی خستنا تدبیت بوینا تر بخه اینها جی که یکی کسی پر مزنه دنیای دش آلی هنری و تابلوی فروتینه بریکو برسمینه بریکو سرنیکار بکه ادبین بلکی جبر وی که جی که اوه که چاندی هبو اوه که روشن برید ناف کرده رجاوا ده هبو با آلیه وینا کشیه با آلیه تابلوه ده هبو مثل جنی عربا جنی عربا چاون yani ev jî کنجا کنجا رشن تم دایم yani rengekil xwe çarşep xwe dikin ya rengekil xwe dikin و kêmin dihere ama de kêm bûn lê ama yani hebûn yani Kurdistanê de rojava de kêm nam وقتن وك حسن İbrahim Berzenci tu jana خو راضی یعنی esas Ali ki ve jana ki hünermendi yazdı benim. Sürgün çedi be, ak çedi be, şeru leçe valatte tuhati ve de beri belki tu beri kuvveti dernenden riyate tam ne diyare mesela. Gerek تشتين تبدي بجانات دي ما هاك دوي دوي او ده دوي ده ما ده راسي ام وكاكي تشاود جميع كده بيان تخيك كده بي دنيا بي دنيا بي بحر ebnezan em ilkîja para vêda kevin hin nexuyaye lê ema ew tişta yanî ema bêje دوارê hunerê de ene sekinîm yanî e, min dîsa tê de dixebitim dîsa tê de kar dikim belkî yek jiwanan jî karê پرتوکا ته بو یا مامۆستا چیا مازی یان جی بەرگین پرتوکا ته çekir بو راستە ئەو گەرێک ئاتاجیباندن jî وەکی دیژیم تابلۆن چێ دەکەم لەوێ دەرێ تەوی گۆلوێ دەرێ یعنی زەحمەتترە من زەحمەتیە هەلبەت ینی هەنەر ئەوەکێ دەخوازێ جیکی تمی لێ بێ ینی تا ناز کرد ئەو باردکی ژبرتە چێ بێ دەرێت ئەوێت خۆت حیرێت هەنەر حەبتی بووی تشتی زەیف دەبێت تناسكر هنر جارن تبتلي سرد او وينا بلكي بتارزكي دن تليزي دتكين وري شد جارنا و ساچه دبي دبي يعني تابلو جارنا دبي تل جار كي ديل زيد بك جارنا تابلو انا تجار سر وينا تابلو كي دي سرچه بك او جي جارنا دبي پري تابلو بمرتنا بي از تابلو كي دي خوازم چيكم هل تابلو كو خوي كفن دگرم هل سر و چه بكم زاني چه جارنا و سر چه دبي وقتن e, müzikeci müjüldü bir mamusta takat e, Almancaki vani dani ser peşi mesela ze albümeki çekim tişteki çekim az buha yani az duhara ne bilim az yeki nasıl bejim denk bejim böyle ama az e, yani canan distrenim vakan hakez de çipate evde runuştran da cinada yani de bejim yani fetreke projeye kim jî wisa hebû ez elbomkî çêkim tiştekî wisa çêkim lê ama wexta min didî tek hej min xweştir dibêje edbê bina bila hew bêje ne gerek nake ez bêjim û caran jê hevalna me here dibên dibêna çima tu bixwe çênakî yanî ez caran jê wilo yanî ew dilba min heye dixwazim bes mîm nekiriye proje ji xwe re از تاخوازك وجربان دنك مرفوع بجربان يجي يعني دباجي صحيح كي دنجيت از بارم باشا و کاری طرزه کیش به آفرینی چون که هر بله، کسایی تک طرزه کی دهوینه بله. نه بله، و خودم ما مستم سرانه کی دنم بیشین دنگی تو دا خوش طرزه تو خوشیم چی جبر چی پایزوک جد بیشی از بارم پایزوک ازی به وقت وار بم هیرا رجارو <laughs> از ضعف جهاز کم حير جهر حير جارو مغوزج كل كيت حيران جارو دم گوزش گل که تدبره حيران جارو دمو قياري كيدي هيامي بدف دوستن وي بقلبو دلي خوا كافرن جارو يو يو يو بابلا حيرالي مسابي وي بلي دوستك ويجي بلي هاي هاي هاي دم گو برال لیکری حری خوابتی چق ما قاوت فنگی حیران جرا دم گو تیپی میوانی مالا با ببینی شبه کانی و شبه بینی دوباره داشت ما دخین حتانی سرده لنگی دبلا حیرانه مسابه وی بله دوست کاجی بره آی آی آی آی آی آی آی آی ساعت خوش دوید زیوینگ دبیجه زیوینگ گنده که به هرمه بساوی دید که او دبی تنونه سندیا مثلا من داره که نویسه خوند دبی تنونه سندیا تنون معناتها نون چیه مامۆستا ez barim zom şey yani em bêjin kurmancî veke zom dibêjim ve qebîle ez barim sindî eşîra sindî hene eşîra sindî bixwe li bota hene erê min nivîsek xwend besa vê stranê dikir reş dike ji reşkona spî dike ji berfa serê va çi ye divê tenûna hmm. sindiye reş dike ji reşkona helbet belkî serkonê êlê dibêje erê wek em bêjin zomekin ev yani hmm. إيه عشيرة سندية از بارم حتى تشي يعني ديرو كوان دشي جريداي هوريا دبي من في سي خوانده بو دبي هوري نظام چن قبيله اچي بونه بله يك جيجي سندينه و حتى في استرانه ديجي او ناف هي حتى في دمجي هاتنه تشتكي عجيبه يعني ليه جوي كيف ب- باوريام ده يعني تشتاكو آه، تشتاكو ام یک جوانا که او سترانه می کفنه جبروی جی گره که کسی گو گه دیدن دیرو که جی گره که دوا سترانه ما ده لیکولینا چکن او سترانه ما یک گنا اگوتی پایزو کن ام بین سترانه شرا جبر کو چه بسران ده بجه یکی دنگ بجه که و جمیله بافاوی از ملیگو دارید کرد جارا مثلا استرانه که بیجه سر شرکی دی سر شر شرکی بیجه مثلا شر مالا فارد بیجه یا شر چتود بیجه یا نزانم چه وقتا گو وقتا گو استرانه بیجه پس نه جلو برگی وی دیده تزانه وی چاخی چل خود کرن معنی جوي تدرك كيف يعني استرانه تناس که چل خود کرن دبه کتا نوالان زام کدره چو سرچای فلان ده وری چما نظام کو دوره ده هرکی او ناجی که دیروک اشتره جغرافیا و شتره جغرافیه جد بجه شتره جلو برگه واجد بجه او گوتنه گوی چاخید هاتن کارانی دو بجه خوارنه وی چاخی شتره دو بجه مثلا فلان خوارن دو خواریان او دکریان یعنی تا دکه وینه کی ده وکه چاو فیلمه کل پیشا چاوه تا دوی دریاوی سرانه رشتره او حمید شتی دو بجه گرکه ام کاربن جوا سرانا ام کارن گرک لی کولینا کسی گو گهدانای به جواکا کردی هبه و دیروکا جواکا کردی هبه کارک گلک فایده گلکی هاودیج به سوده ببینه جوا سترانه دنگ بجه میکوین e, taybet herema cölemer gu şirne xwa botade mesela ve de gelek evkene payzo ku hayranuk disa e şera mesela bej vak frito kutu falan bana inki zanın em piyasi yani ber ku vak berhem vak kitap hatın çap kirin lekolinin baş hatın kirin le henek stran hene های کسی که جوانینه هیچی یعنی او کار دیکورینه درکتنه سرت خبتن تشنه دکن ama هیچی کم نزبیم çünkü nuhu dinerim e, hünermendir naha e, henunu va tarza kartinin modernize etkin. Belki u gotinji mesela vakum ma goti tanu nasin diye. Ev kasal ev ev payzo ke kepir navdan ge. U tabibe keji hatta na nem xoj zani bu teçi vate Ekut beşinci gerek kestiniz hani. Yeki lekoliner nivisan diye. Mekdim hberi mevkad. Duga falan falan kabile huri abkirne ve heremedene u ev aşir ada yani. U zelal usa derhıs diye holi. Hingez ajib hinki fikri mugu yani o kastran ne o kas şuruki vastrana ne me nivisan diye ne me tiştek çekiri gerek kemasiye henen ökede meselede. Böyle. Le gereken bir haydar beben yani hayame bilajiye be. خازم او یا تیبین که جشتر سر واسرانه پایزوکا ای پرانیا پایزوکا جی قیزک دو بیجه سر لاوک یعنی یعنی او تشتاجی که هیرانوک هیرانوک جی برواجی از بار نه هیرانوک جی که ما که که مدنا واملتی دیده نو قیزک سرانه باوجه سر لاوک گوجه حزد که دوی مثلا دوی دوی پایزوکی ده دوی دوی Ee, da bila hajrane dile misaq be dostekavî jî vere yani ama bila keyf ve bila ne espere bila dostayî vere be tazan çawa dibêje gelek e, sıranın eviniye hene u emnaha cibake dinerin cibaka kurda gelek jo zaman serdest de haberdin u taybet işte ki enteresan heye Ciyeku her zede kurmancı te haberdan her tişti kurdi haberdin bazar kurdiye Cinu samediten yani az gerek jara geriyam çum valat bajar bajar geriyam tiştek bağlam kişan yani gava gerçek telefone dergis teskirtiye khore haberdi e, Türkiye yani cem bejim az barım cinde ji Farsi خبردن مثلا ایرانی جا افتشته استخمید که مجید ویده جی من دینی خودم به زمان سردست خبردن جبر چی فیلمی و تماشات کن خو ifade کرنه de zahmeti de binin جبر چی وقت بری پایزوک حیرانوک ام بجن لاوج دبیجن از بارم لاوجا edi civa kadar ne bejin ciber ve ki khonik arab ifade bir ki bir şekilde beri khuddi zamanındın ciber ku hazır و بديمان تي بيش بري ريا تلفزيونا لی اف پایزوک هیرانوک از بارم مرو خوش وانا برهف بکی وک پرتوک جی وک قیدی جی از بارم نونو دست بکریه هرمه de dest bekiriye evde sala az dine kudum havale nüvede az barat danuslandı ne deme e, paycok haber heftikin festivalin çeydi mesela bu festivalda da e, kesin embelin kalu bir zaf tevlidi bin ve festival edildi çarpınca roja çiğdminin ve nabenede gele kaydı jitkin Tamam. hatta Al, sala işte, bu hiri gerek çiğin baş- hoş kayıt kirin hatta na kes gudarne kiri henek javetine internet eji ez veri ez bejim e, gudar vane mejid karin e, youtube ji gudar bikin yani taybet e, festivala kılabane ve de gelip kaydin hoş kirtine yani tam ekidinin tarzı ekidinin makamen pırcıda hani dedi müzika modern jit kadi kare jesude bigri Haut yani t amom yani va a heri gring awa gut vetişti behele dana be. يعني او تشتمي ايه ام بيجن كولتورا ما آ کردی هن به هن وندا دبه جبر گو یعنی املی خودی در نکتن نهاجی املی خودی در كون جبو گو وندا نبی بری هر تشتی عادتی جی وکم شتر گوتی گلک لی کولینات کان لسر چکه گلک آلیا و کاره لسر بخبته سر واسترانا لسر وا اوه کو تگو پایزو کنی الله بج بنیان حیرانو کنیان سرانه شراب بنیان پر او دیهنه تکانه گلک گلک اواجه در خی تکانه فیلم آجی جوا چه که تکانه شانو آجی جوا چه که تکانه رومان آجی جوا بلیسه. Gelek malzeme ne, ت- بس. گلکی او ام گلکی مکه مایی کریه بالی کلتورا خود Ez bana kudum mesela vene sazı edeci e, az gelek jara fikri mgo gelo çima vene sazen kurt e, pişikleki reya Facebook eşit be Twitter eşit vak komünel hareket nakin e, çima rexstinin avanakin belki de sılatları ama edi teknoloji peşveçüye merfikari چه دکین لی وقتی- اما یعنی اوایت نه جبرگو بلکی دواره وینه Bunları ki او کی şahsiye belki belki ایوه تنایی بهتر ته ده جواره مثلا بیج موزیکی لازمه یک دو دو ته ده به یان گروپ کی موزیکی ته ده به یعنی گروپ هنرا گیمن او تشتا لی ما هنه مثلا بنا کردان کرده گل سوریه دیجین گروپ چه کرنه یعنی از یک جوا اندام گروپ ما از برش خود اندام گروپ سوریه تهیده بوم وقتا این بری یعنی بری شورش بری شورش دست از یک جندامه یکیتیا هنرمند سوریه Ee, nažike damago kurçe dikin yani li avana bu renge fermitine tişteki fermitine danstanda avlo zedet bejitine hapki tenahit meselede he ew tişta jî hevdû ji hevdû cuda dikin beriya beriya çend mehekî ez dibim dema hizêranê bû ez dibim belkî ee, Kurdên Sûriye hunermend Kurdên Sûriye ew ee, ki bi hev re vekirin pêşangehek li derbîsiyê vekirin هنرمندکی دوسته من منیر شیخ اوینا او تشتا Hmm. آماده کرد که کی منیر ناست کم هاتو ویدیجی. یکی خوردکی چالاکه هنرمند توری مزن و توری بچوک یعنی ای کسی ناسکری دواره هنرمندی داد ناف کردی سوریه ده هر اکیب کارکی خواب بشدار بو پیشانگه پر باشچه بو لی اما بتر دویجم گاونا هندکن یعنی او تشتا گرکه هین لم بیجن ورکشوب هفره هبن Tabii bak komediya Niviskarin mesele meseleydi. Karın seknekin işi biken jibo hentişten. Workshop'a bavdura runen bavdura karaki biken. Bavdura am bejin varam peşanga haki çekin pişti çar hoca penj hoca bavra çekin. Karım valla tabii gerin organize biken. Gerek am ver var se çar hoca am bavra. Am bejin cik habel ve dere bukhol vur tabloya xo çekin. Pişti xalas dam avbe am ve tabloya jike biken peşanga. Av karı ulo یعنی ئەوە کی دخوازێ ینی چاوت بێژێ ئۆرگانیزێکی پرۆبلەمە ئەوێژی دخوازن ینی پرۆبلەمە اه، بێژن چاوە اه، ئکۆنۆمیژی هەیەیان ئابووری ینی کێمە شتاژی کێ تعدێ دەکە ینی لێ ئەمە ئەو تشتا هەیە نهای من اه، مەهاتێ وەرکشۆپێک مسرێ هەیە هونەرمەندێن دنیای تەوی ئێوەرن یەک ژمەرە شاندنە ئەزیژ هەرمۆی دەرێ جي هرموي داري وركشوب چه دکن به هفدوره شوله هفتی که چه دکن پاشه جی که و هنرمندین جهان تبی کم دبن جوارا peşange که چه دکن Mamus da hediye edemten berbe daviya bername e, vaktin tutkari tişteki yani jibo peşeroju çehvit ki jibo rojava tüçet fikiri yani Rojava ez dixwazim aştî çêbe dixwazim ew tiştekî tiştek gunaha çêdibe li ba me pir tişne xerab hene şer heye kuştin heye xelk birçî dibin em çi bêjin gelo eger li Efrînê bê dorpêçkiriye ji aliyeva kesê ku dibên em musilmanin ew sajî em bêjin li Kobanê li Serêkaniyê li Qamşlê خەلکێ دوکوژن خەلکێ درۆڤینە ئەو دکن ئەو تشتا ئەم دخوازن ئەو تشتا نەبینێ ئەم دخوازن نەتەنە کوردجی لە کورد جیرانی خۆنە یعنی ئەم بێژن کورد تورکارە دژی بەعرەبارە دژی فارسارە دژی دوێن هەکەر جیرانی تە بخێر بێ تێژی تێ بخێر بێ دوێن باوەریان دەگەرێک ئەم تەفدە بخێر بن یعنی ئەم تەفدە وê aştiye pêk bînin dagoamkar bin jiyana ke hevdûre bijîn ew jiyana hana ke wî çaxê jî ke hünereke astak bilintir ve çeke. Bavariyam da hüner jiyan her du ji hevdura dikar dike. Dikare hünerê jî jiyanê xweş bike û jiyan jî ke hünerek xweş dide. Ez dixwazim stranekî din ya apête. APT gelek ki hap jirat <laughs> yani dünya bu buhar şeydi ya Mehmet Şeyhu ev jid bejez eri gelek kes gudar kirnez var ee, zanın Emin bernameci, جی پشتی به سرانه می بگیرن می خاطر بخوازن شد السيرانة بجن ريحانة ناتش السيرانة بجن ريحانة سوز قرار تكاني قلاني ساني سوز قرار حتی برنامه کدن بمینن باشیدن